ku munsi wa kabiri igenekerezo rya cumi na rimwe gitugutu bibiri na mirongo ibiri na kabiri isaha zitandatu iminota mirongo ibiri n'itanu bujumbura no ku isanganiro mwiriwe bakunze ibisanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarundi barakwiye kumenya nimba ingingo yemerera amazu avunja amahera mvamakungu iherutse gufatwa ni banki nkuru brb yo biraba n'amashyirahamwe akorera mu burundi n'imbono ya Gabriel rufyiri arongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu urukome murabyumva muri makuru abatwa bo ku rukana ya kabiri ni muri komine rugombo intara ya kibitoke baridoga ko badafise icyo bafungura n'aho bakika umusaya bibaza ko ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gufatana mu nda bwoba bwarabibagiye ni mu gihe buramatari w'intara ya kibitoke abahamagarira kuja hamwe n'abandi muri bucana yandi y'amagara y'abantu kuri no wa kabiri tubayagira kuri bimwe mu bimenyetso biranga amagara make mu mutwe sante mentale mu gifaransa kuburitiro ngo ni kimwe muri byo turabyumva navyo nyene muri ano makuru nijumva omenga nduwayo hakizimana serafine adufasha mu buhinga bw'ibyuma twongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro birakenewe ko barundi bamenya nimba ingingo y'Ibanki nkuru BRB yemerera amazu avunja amahera mvamakungu iyo biraba n'amashyirahamwe akorera mu burundi yaba y'abarundi ONG locale cyangwa y'abanyamahanga ONG internationale Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu iryo shyirahamwe ni Olukome abona ko ibyayo mashyirahamwe bitatomawe neza mu itangazo ryasohowe n'iyo banki mu ndwi heze tumutegabire ingingo rero yaraye ihagaritswe n’ukuri ni ingingo twese twoshima kuko ijya ngingo yari boheye amaboko mu mugongo abarundi n'abanyamahanga bakoresha ibyo byo kuvunja amafaranga kuyatanga hamwe n'abayarondera ikindi twagomba tugaruke ko ni uko ayo mashyirahamwe tukifuza yuko rero n'iyo ngingo nayone umuyobozi mushasha wa brb yofata iyo ngingo igira kabiri ku bijyanye n'ama ong n'amashyirahamwe asanzwe akorera mu gihugu kugira ngo nayone yoroherezwe kuko tubona yuko biri mu bituma naho amafaranga y'agaciro ataboneka bikwiye nibyo iyo ngingo ntizoca ituma amafaranga acaboneka ku bwinshi mugabo ni kimwe mu bintu byotuma ashobora gusubira kuboneka n'imiti n'uburiburi a k a t u g a gatoyi twifuza rero yuko iyo ngingo nayo niyo yifata kuko muri tangazo yasohoye ntibitomoye neza iyo bitomora akabibwira abarundi n'amakungu yuko iyo ngingo nayo yavuyeho tukizera neza yuko babikuyeho mugabo nkeka ari mu itangazo ridatomoye kuko mu bintu bituma ubutunzi butera imbere nk'uko mbere yabivuze mu itangazo yo ijya ngingo yahungabanya ubutunzi bw'igihugu twifuza yuko n'aha byotomoka neza abarundi n'abanyamahanga tukamenya ukuri uko Gabriel Rufieri arongoye olukome tuguma bujumbura nyene ubu tuvuga ibijanye n'ubudandaji abanyamitahe babishoboye ngo barashobora kwemererwa kwinjiza isukari n'isima kugira abakeneye ivyo bidandazwa babironke naye abashaka gushinga amashirahamwe ahingura ivyo bidandazwa bokoroherezwa biri mu rwandiko rwizwe n'inama nshikiranganje yakoranye mu ndwi heze Prosper ntawugwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta agashikiriza ko ibiciro byoshingwa ku bidandazwa byankenerwa gusa nayo ibindi bigashingwa n'isoko nawe tumwumviritse icyo ibyo bidandazwa byose bihuriye ko ni uko umwimba ari muke ugereranije n'abakeneye ibyo bidandazwa kubera ubushobozi bw'ayo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 inama shikiranganya imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira ibiciro vyategerezwa gushingwa ku bidandazwa nkenerwa ku bindi bisanzwe ibiciro bigashingwa n'isoko ni kwiyumvira ingingo zishigikira igwizwa ry'umwimbu kuwuhingura no kuwushora hanze y'igihugu kugira ngo amahera y'agaciro yinjire ubushikiranganje bujejwe ubudandaji n'ubujejwe ikiga ca leta bwo kwihweza neza hakiri kare ibituma ibiciro by'ibintu bishobora kuduga kugira ngo ingingo ibereye ifatwe hakiri kare birakwiye ko abantu bose bagira amahirwe angana ku mahera y'agaciro kugira ngo ntihagire akagwi kayiharira konyene ku bijyanye rero n'ibihingurwa n'amashyirahamwe brarudi na buseko inama shiranganje yasabye umushikiranganje ajejwe ubudandaji ko yomenyesha ibiciro afatiye ku kugena isoko ryifashe ariko arabe ntihagire ingaruka nini iba ku babigura bafise amikoro make Prosper ntagwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta tuva mu gisata cy'ubudandaji tuve n'ibujumbura dusimbire mu rugombo mu ntara ya kibitoke aho naho tuvuga imibano abatwa bo ku mutumba rukana ya kabiri muri iyo komine rugombo intara ya kibitoke baridoga biturutse ku buzima babayemo bavuga ko ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwabibagiye koko badafise aho baba n'ibyo bafungura abana babo nabo bakaba batiga kubera kubura ababafata mu mugongo kareme bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke ahamagarira abo banyagihugu kuja hamwe n'abandi mu makoperative kugira bagwize umwimbu hagusegerereza Mireille Kanyange tubayeho nabi nabi ntitugira icyo tutamira abandi barubakiwe twebwe n'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bo kuri uwo mutumba wa rukana bavuga ko babayeho mu buzima bubi bimwe mu byo bashikiriza ni nk'amazu babayemo reka no kutagira aho barima turamerewe nabi ngaha ntacyo dufashwa tubayeho nabi tuba mu nzu z'ingondano abandi barapokera ntituronka turabayeho nabi n'ukuri tumerewe nabi rwose baratanze imirima iyo mu ruseno mu rwabatwa ariko iyo mirima iguma irima abantu tutazi kandi iyo mirima yahawe abasangwa butaka ndasonze ndamerewe nabi singira n'inzu mbamwo ndasembereye n'ikigoyi kiri mu kunyitsa ntitugira icyo tutamira abana baraza ku ishuri mugabo nta myambaro bagira ikindi abo basangwa butaka bavuga nuko ngo ababaserukira batabagendera ngo bumve ibibazo bafise bagasaba gufashwa tuhabaye nabi nabi n'abategetsi ntibatwitaho natwe nuko twakubakirwa ntabandi natwe tukafashwa imfashanyo yaboneka tukafashwa ntabandi mugabe kiri imbere bosaba yuko babambura ko twubakira murabona aho turi ntitumerewe neza leta nizi tufase nk'uko ifasa abandi itwubakire idushyire ahakomeye nk'uko basize abandi ahakomeye twobasaba imfashanyo botuzanira natwe tukamererwa neza nk'abandi ku bibazo by'abo banyagihugu bo kuri uwo mutumba wa rukana kareme bizoza arongoye intara ya Cibitoke abahamagarira kuja hamwe n'abandi ikibazo nuko ubu ngubu abantu bashaka kwikora kwikorana bonyine nawe tugezaho tugezaho abantu bose bakorera hamwe aho batwa bavuga yuko barenga bacubakirwa amazu ntibaje hamwe n'abandi hariho ihuriro ry'abatwa nibarijemo kugira ngo n'icyosibwira cyose kiratanzwe gitangwe muri iryo huriro baraba bahaye n'abasigaye mugabo ari umuntu umwe ngo ngo bazohora bahakana bahakana biragoye. buri ngombwa ko abo batwa nabo ntibumve ko bategerezwa kujya hamwe n'abandi kugira ngo habonetse imfashanyo ibafashirize hamwe abo basangwa butaka bagasabwa kutajya baragurisha utwo baronse isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu z'umurango n'iminota mirongo itatu n'itanu hano ku isanganiro mudukurikira ku mirongo yacu ya fm mirongo inani n'icyenda n'ibice ibujumbura no mu micungararo yaho hamwe no ku rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka uri mu mahanga fyonda wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aya makuru uyakurikira ikibiriraho abanyagihugu bafitaniye amatati y'itongo n'ikambi ya gisirikare yo ku mudugudu muri komine gihanga intara ya bubanza biriwe bagandagaje kuri uyu wa mbere imbere y'ibiro bya buramatari basaba kuronswa inyishu y'urwo rubanza kuko ngo bariko baracegwa kuri magatasi Cleophas Nizigiyimana buramatari w'iyo ntara asigura ko yabumvirije akanabasigurira ko nawe nyene akirindiriye inyishu y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ayo matati nyene akaba asanzwe ari no mu minwe y'umuhuza w'abarundi Space Caritas Kabanyana abo banyagihugu nabo ku mitumba ya rugunga gihungwe kagwema na cimbizi bavuga ko bafitaniye amatati y'amatongo n'ikambi yo ku mudugudu muri komine gihanga haraheze imyaka itari mike bakaba baharugwa mu ngo za baba ibihumbi icumi nk'uko babivuga kuri uyu wa mbere baharugwa nko mu majana abiri abari bagandagaje imbere y'ibiro by'intara basaba ko buramatari w'intara ya bubanza yabafasha ico kibazo kimaze igihe mu minwe y'umuhuza w'abarundi kikava bava mu nzira Cleophas Ntezigiyimana arongoye intara y'ububanza yabasiguriye ko nawe arindiriye inyishu kuko ngo yarandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu agasaba abo banyagihugu kurindira nubwo bo bidoga bavuga ko bariko baracererwa kurimira agatasi kuko muri ayo matongo bagiyeyo abazoda ngo babakuza y'inkoni nk'uko abo twavuganye babimenyesha bagasaba ko icyo kibazo cova mu nzira bakabatunganiriza bakaronka aho barima inzara ngo ntizibatsinde mu bana mu minsi iri imbere sipesi karitasi kabanya ni bubanza radiyo y'isanganiro Space Caritas kabanyana urakenuye tuva hibubanza tuduga igitega aho bamwe mu baserukira amasendika mu gisagara cy'indero bizeye ko hari bigiye guhinduka nk'ingingo zafatwa batagishijwe inama kubera hashyizweho amakomite y'ibiganiro ku rwego rw'amakomine babishikirije mu ruganda rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi nayo bamwe mu batwara indero mu ntara mu ntara babona ko hakwiye kujaho urwego abatwara amasendika bahuriramwo mu ntara kugera ibikorwa bigende neza Arthur Kavabushi nk'uko bishyikirizwa na Silvestre ntibantunganya arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi ngo abagize iyo migwi mu makomine bategerezwa kumenya ko ivyo biganiro biterekeye politike utanguriye ngahe igitega kandi ruzobandanya n'ahandi kugira ngo tugende tumanuka tuva ku rwego rw'igihugu tugashika ku rwego rw'intara tugashika rero no ku rwego rw'amakomine kugira ngo izo nzego zo kuganiriramo mu birabakazi kuganira mu bya politiki ka gushaka ibya politiki arazogenda muri forumu de parti politiki hatuzovugana imigenderanire hagati y'abakoresha abakozi n'urwego nshingwa ntwara rero aha mwebwe muza kuvamwo abazoba bari muri izo nzego mu makomine mugende ibyo mubitegereye iyo ugiye kuvanga ushaka bya politiki uba ugiye kwica iby'akazi nayo bamwe mu baserukira amasendika y'abigisha mu makomine bizeye ko ubu bazogishwa inama imbere y'uko ingingo zifatwa nk'uko wabivuga iyo hari konseye kominale y'edikasiyo rero perezida desanse y'abakarina ni rero yohuriramwo intama dufise ntitumenya eh, na kanenda twasendikiye na kanenda twasendikiye hanyuma citumenya kumbure kwiga hariho urunani rw'amasendika nka yose tuje tubona tuti muri komine gishubi hariho utwara amasendika dufise mu ikomine mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro bagasaba abo bajejwe indero mu makomine gukorana n'abaserukira ayo masendika nk'uko ku rwego rw'igihugu bakorana n'abaserukira ayo masendika arituruka vabushye igitega radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu amagara meza yo mu mutwe ni ukumererwa neza k'umuntu ari nabyo bimufasha kurangura imirimo itandukanye y'ubuzima Alain Joseph Hatungimana yanonosoye ibijyanye n'inyifato n'imibano avuga ko indwara zo mu mutwe zitangurira ku bimenyetso byerekana ko umuntu atamerewe neza nko kubura itiro ibyo birashobora guhera iyo ikibano kimufashije guhangana nabyo cyangwa nawe ubwiwe agahangana nabyo mu kwiyorohereza onera muco kenshi abantu barakunze kwitiranya amagara yo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe alain joseph hatungimana yanonotse iby'inyifato n'imibano asigura ko amagara yo mu mutwe ari kumererwa neza k'umuntu ari nabyo bimufasha kwitunganya mu bikorwa byiwe bya minsi yose hamwe no gushobora guhangana n'ingorane z'ubuzima za minsi yose mu gihe indwara zo mu mutwe haba habaye ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ibiranga rero umuntu afite amagara meza yo mu mutwe bikaba bitandukanye nko kugira imibereho myiza ni umuntu aba atekanye ubwa kabiri ni abafise imibereho myiza ubwa gatatu n’umuntu afise imigenderanire myiza n'ikibana n'umuryango wiwe kandi n'umuntu ashobora kujya gufashanya n'abandi agakora n'ibikorwa bimuteza imbere n'ibiteza imbere igihugu umuntu arabanza kugira ibimenyetso by'umuntu afite amagara mabi yo mu mutwe nko kwamana ibyiyumviro bibi imbere y'uko afatwa n'imwe mu ndwara zo mu mutwe iyo atakurikiranywe hakiri kare bwa mbere hariho ibimenyetso yerekana byo kutagubwa neza ku bwiwe mu byiyumviro mu nyifato haba mu bikorwa by'iwe akora ndetse no mu mvugo yiwe kenshi rero iyo umuntu amaze guhungabana urashobora kumubona ko imero yiwe yahindutse urabona yuko ibyo yahora akora atariko arabikora ndetse n'ibyo hari ibyo yashobora kwikorera n'iby'ikibano cyamufasha kugira asubire kugubwa neza umuntu rero iyo amaze guhungabana mu magara yiwe yo mu mutwe aba akeneye ubufasha bwa mbere eh, arashobora kugira ubufasha bwiwe ubwiwe Eh, agahindura imyibe imibereho agahindura ibyiyumviro agahindura ibikorwa ahora kugira ngo bimufashe kwisanasana mugabo kandi iyo umuntu adashoboye kwifasha mu guhindura iyo mimero yiwe iyo bishyitse ikibano ntikibe kigishoboye gufasha uwo ahamagarirwa kwitura abanonose iby'inyifato n'imibano n'isanamitima bibaye ngombwa akanarungikwa no ku baganga banonosoye kuvura indwara zo mu mutwe ibyo akaba ari kimwe mu byo Alain Joseph Atungimana azotuyagira muri bucanandi y'amagara y'abantu izokurikira onera muco na Alain Joseph Atungimana yanonosoye ibijyanye n'inyifato n'imibano murakenuye kuri yo bucana yandi y'amagara y'abantu mbere duciye turangiza ano makuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye tubipfurize ibihe byiza hiwanyu